Va bu inson ya'ni Allohning xalifasi bo'lgan insonni mukarram qildi. Maloikalarga Alloh subhanahu va taolo buyruq qildiki, o'zining xalifasi bo'lgan odamga sajda qilishlikni bu tahiyya salom sajdasi bo'ldi alloh subhanahu va taoloning xalifasi odam mukarram bo'ldi ixtiyori bilan bu ixtiyor alloh subhanahu va taolo tarafidan odamdan boshqaga berilmagandir faqat ixtiyorni insonga berilgan. Alloh subhanahu va taolo odam avlodini mukarram qildi o'zining hisobsiz ne'matlari bilan. Bu ne'matlarning ichidagi ne'mat bu odam avlodi o'rtasida shu odam avlodining o'zidan chiqqan o'zilarining ichida o'sgan elchi tayin qildi. Bashariyat tarixida elchilar Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini vahiy bilan qabul qilib, biror vahiyga qo'shmasdan, vahiydan hech narsani olmasdan va bu vahiyni yetkazishlikda malomatchining malomatidan qo'rqmasdan agarchi yer yuzida biror bir kishi Allohning elchilariga ergashmagan bo'lsa ham mana shu sifatlarni yo'qotishmadilar biror bir kishi ergashmasa ham degan so'zimizga hujjat qilib rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatlar menga ko'rsatildi dedilar payg'ambarlar ko'rsatildi ba'zi payg'ambarlarni ko'rdimki ummatlari ko'p ba'zi payg'ambarlarni ko'rdimki ummatlari ozroq ba'zi ummatlari bo'lgan payg'ambarlarni ko'rdimki ummatlarni barmoq bilan sanasa bo'ladi ba'zi payg'ambarlarni ko'rdimki ummatlari sanoqlik juda ham oz ba'zilarniki bitta ba'zi payg'ambarlarni ko'rdimki bironta ummati yo'q edilar bu narsa ko'rsatadiki payg'ambarlar malomatchining malomatidan qo'rqmagan agarchi birorta odam ham ergashmasa ham o'zlarining haq da'vatlarini zarracha o'zgartirishmaganlar olloh tarafidan bo'lgan eng katta omonat vahiyni qanday kelgan bo'lsa shunday yetkazganlar ollohning ne'matlarini ichida eng katta ne'mat payg'ambarlarning Alloh bilan insonlar o'rtasidagi elchi bo'lishligi bo'lsa, bu ne'mat qanchalik katta bo'lsa ham eng odamlarning tarixida, insoniyat tarixida bu ne'matning kattaligini bilinmagan, qadrlanmagan ne'mat ham shudir, birodarlar. Alloh bildirganlargina bu ne'matning kattaligini biladi. Oxirgi elchi janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizning payg'ambarimiz oxirgi payg'ambar Muhammad alayhissalom bo'ldilar. Bu kishi ham o'tgan payg'ambar birodarlarning yo'llarini davom ettirib takomillashtirdilar. O'tgan payg'ambarlar hammasi mo'jiza bilan Alloh tarafidan quvvatlanishdi. o'zlarining zamonlariga muvofiq keladigan shu zamondagi kishilar tushunadigan mo'jiza bilan quvvatlanishdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatlari oxirgi risolat edi. U kishining risolatlaridan keyin risolatga muhr bosildi. U kishidan keyin boshqa payg'ambar yo'q. Shuning uchun ham u kishiga berilgan mo'jiza bu abadiy mo'jiza bo'ldi. Bu mo'jiza Qur'on mo'jizasi bo'ldi. rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklari mana bu qur'on mo'jizasining izohi sharhidir alloh subhanahu va taolo qaysi bir yaxshilik bo'lsa muhammad alayhissalom Alloh tarafidan elchilik vazifasini o'tab shu yaxshilikka buyurdilar qaysi narsa yomonlik bo'lsa shu narsadan qaytardilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh tarafidan elchi bo'lib buyurgan narsalarning ichidagi eng muhimi tavhiddir. Qaytargan narsalarning ichidagi eng qattiq qaytargan narsalari shirkdir. Shuning qatorida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh tarafidan bo'lgan vahiyni yetkizgan davomlarida muhim bo'lgan islomning asoslari rukunlariga buyurdilar. Tavhidga buyurganlardan keyin namozga buyurdilar. Islomning asosi 5 ta bo'ldi. Namozga buyurdilar va zakotga buyurdilar. Ramazon oyida ro'za tutishlikka buyurdilar. Va qodir bo'lgan kishini haj qilishlikka buyurdilar. Gunohi kabiralardan qaytardilar. gunohi kabiralarni biz dars qilishligimizning asosiy sababi ham shuki, avval odam o'zini nopok narsalardan tozalamasdan turib, pokiza bo'lishligi mumkin emasdir. Gunohi kabiralardan o'zini tiymasdan turib, ba'zi bir islomning buyruqlarini qilayotgan odamlarning misoli shunga o'xshaydiki, agar ta'bir joiz bo'lsa, hamma badani kir najas bo'lib turib yangi libos kiyib olishlikning misoliga o'xshaydi shu gunoh kabiralar darsimizni ikkinchi qismini davom ettiramiz biz gunoh kabiralarning avvalda to'rttasini sanab o'tgan bo'ldik beshinchisi zakotni man qilishlik ya'ni zakot bermaslikdir zakot alloh subhanahu va taolo buyurgan buyruqdir, ya'ni farz amallardandir. Bu amalni bajarmagan odam gunohi kabira, ya'ni Allohning buyrug'ini qilmagan hisoblanadi. Zakotni bermaslik molda sodir bo'ladigan gunoh kabiralarga kiradi. Gunoh kabiralar ba'zida badanda, molda va hokazo aqida va sifatlarda bo'ladi. Inshaalloh darsimiz davomida qisman ishora qilib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo namozga qayerda buyurgan bo'lsa, zakotga buyurishligini namozni yanada zikr qildi.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 Alloh o'zining bergan fazliga baxillik qilayotgan odamlar, ya'ni zakotni bermaslikka tafsir qilingan tafsirlarda bu bermasligim yaxshi menga deb gumon qilmasin. Ya'ni 40 dan bir molini bermaslik bilan bu narsa yonimga qoldi deb molim ozaymadi deb yaxshilik deb gumon qilmasin. Bal huwa sharrun lahum. Balki bu zakotni bermaslik yomonlik. Kimga yomonlik? Allohgami yo fuqarolargami yo kimga yomonlik? Lahum bal huwa sharrun lahum. O'zlariga yomonlik. Ular bu narsani avvalda o'zimga yaxshilik deb o'ylagani zakotini bermaslikni. Buni yaxshilik deb o'ylamasin. Yomonlik bu, lekin yomonlik bo'lib ham faqat lahum lomi taqsis, o'zlariga xos bo'lgan yomonlik. Arab tilida kelajakda bo'ladigan narsani muzore, kelasi zamon fe'li bilan keltiriladi. Agar kelasi zamonni avvaliga sin kalimasi kelsa, yaqin kelajakni bildiradi. Savfa kalimasi kelsa, sal uzoqroq kelajakni bildiradi. Sayutawwaquna yutawwaquna fe'liga sin kalimasi kelyapti. Yaqin kelajakda baxillik qilingan narsalari qiyomat kuni bo'ynilariga tavq halqa qilib osib qo'yiladi. Qur'oni Karimda Estaizu billah وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ mushriklarni birinchi sifatini zikr qilinganda allazina la yu'tuna zaka zakot bermaydigan mushriklar deyapti alloh subhanahu va taolo mana bu zakotni bermaslikni mushriklarning birinchi sifati qilib beryapti mana bu narsani biz tushunmoqligimiz kerak zakotni bermaslik mushriklarning birinchi sifatlari deb qaror beryapti chunki u hayotini hammasini molga bog'laydi nahotki inson molni bermaslik bilan ham mushrik bo'larmikin degan fikr tug'iladi insonda moddiy falsafalar uzoq vaqt xususan shu diyorlarda hukmron bo'lib kelgan falsafa moddiy falsafa iqtisodning iloh qilib olgan falsafa asosiga qurildi ya'ni yunonlar suvga iloh quruqlikka iloh shamolga iloh va daraxtlarga iloh buloqlarga iloh va hokazo shunga o'xshagan har bir narsaga o'ziga xos bir ilohlarni tayin qilib olgan edi ammo yunonlar ham molga iloh qilgan emas edi mushriklarning ustozi ham molga iloh tayin qilgan emas edi ammo ollohni butunlay inkor qilgan bu falsafa molni o'ziga iloh qilib oldi mana bu shirkning mana bu sifati zakotni bermaslikdan maqsad nima bo'ladi zakotni berishlik bilan o'zidan o'zi sig'inib turgan ilohni qo'ldan chiqarib olishlik ma'nosini bildiradi ana shuning uchun ham qur'oni karimning mo'jizasi mana bu oyatda ma'lum bo'ladiki zakotni bermaydigan mushriklarning holiga voy bo'lsin Tafsirlar vayl haqida mana ko'p gapirganmiz. Vayl bir necha ma'nolarni bildiradi. Shulardan bittasi jahannam deyilgan ham. Undan tashqari Alloh subhanahu va taolo zakotni bermaganlarni billah بالله yaknizuna يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب alim يوم يحمى 'alayha fi nari jahannam فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون mana bu oyatda alloh subhanahu va taolo zakotga mufassirlar tafsir qilishgan zakot bermagan kishilarning alamlantiruvchi azob bilan xabardor qilishlikka alloh taolo rasulini buyuryapti bu azobning hissiy suratda qilib ko'rsatilyapti ularning zakot berilmagan mollari o'tda qizdiriladi. O't bu dunyoning o'tida emas, jahannam o'tida. Jahannam o'tida qizdiriladi. Bun bilan qizdirilib, ularning muhtojlarga ro'baro' bo'lganda tirishgan, malollat ko'ringan jonalariga bosiladi. Nima uchun jibahuhum peshona zikr qilinyapti? chunki fuqaro kambag'al ni ko'rgan vaqtida zakotini berib quvonishlikni o'rniga peshanasi tirishgan edi shu tirishlarini go'yanki yozib qo'yilishlik uchun jahannam o'tida qizdiriladi bo'lib ham birinchi insondagi malolat alomati peshonada ko'rinadi shuning uchun ham qur'oni karimning mo'jizasi biha ularning peshonalariga va junubuhum. Ular muhtojlarni ko'rganda biqinlarini burib ketishgan edi. Malolat ikkinchisi burilishda bo'ladi. Ana shu burilgan biqinlarini to'g'rilab qo'yilinib jahannam o'tida o'zlarining mollari bilan qizdirilgan tamg'alar bosiladi. ularning orqalari. Ular kambag'al muhtojlarga orqalarini qilib ketishgan edi. Ular ro'baro' bo'lib qarashdan ular xohlashmasdi. Ular doim zuhuruhum orqalarini qilib ketishardi. Shuning uchun ham ularning peshona yonlari va orqalariga bu tamg'a qilib bosiladi. Va yana xitob qilib turiladiki, mana bu sizlar zakotini berilmagan moliylar bu. Ajablanmanglar bunga. shu o'zinglarni zakoti berilmagan molinglar deydi agar zakot haqida birodarlar shu oyatdan boshqa vaid bo'lmaganda o'zi zakot berishligimizga o'zi kifoya qilgan bo'lardi biz zakot darsida o'tgan ba'zi vaidlar bilan ogohlantirgan so'zlarni bu darsimizda ko'p takrorlashlikni xohlamayman payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan ibn huzayma ibn hibbon o'zlarining sahih jomi sahih to'plamlarida keltirganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله تعالى من ماله وفقير فخور jahannam o'tiga kiradigan uch toifaning birinchisi amirun musallatun zo'ravon amir o'zini amonat demasdan bu sultonlikni bu xalqlar ustidagi peshvolikni o'ziga amonat deb bilmasdan zo'ravonlik bilan hayot o'tkizgan amir jahannamga kiradigan uch toifaning birinchisi dedilar ikkinchisi moldor moli davlatlik ko'p moli davlati bo'lganu allohning molidagi haqni o'tamagan Mana bu ikkinchi kiradi. Va faqirun fakhurun o'zi muhtoju faxur doim moli davlatliman deb kerilib yuradi. Mana bu uchinchi toifa. Hozir birodarlar shu uchov toifani jinsi ko'payib ketganga o'xshaydi. Hatto faqir o'zi muhtoj odam, kambag'al bu o'zida faxur mutakabbir. Boshqa rivoyatlarda va ailun mustakbirun, o'zi kambag'alu mutakabbir. Mana bu jahannamga kiradigan toifalarning uchinchisidir. Biz o'zimizning darsimizdagi gunohi kabiradagi davlatman bo'lib Allohning farzi zakotni o'tamagan jahannamga kiradigan toifalarning 3 ta toifaning ikkinchisidir. Astaizu billah وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين mana bu oyatni abdulloh ibn abbosdan vallohu alam rivoyat qilinadiki abdulloh ibn abbos aytgan ekanlarki bir odamga zakot vojib bo'lib zakotini o'tamasa u o'lgan vaqtida bir dunyoga qaytib tirilib borsam der ekanlar shu so'zni aytganlarida abdulloh ibn abbosga e'tiroz bildirishib dunyoga qaytarib tirilib bir amal qilsam degan kofirlar bo'lardiyu zakotni o'tamaganlarni ham shunday dedingiz bunga hujjatingiz nima degan vaqtlarda mana bu oyatni o'qigan ekanlar ya'ni alloh subhanahu va taolo mana o'qilgan oyatda aytyaptiki sizlarning bittalaringlarga o'lim kelib qolib ey Rabbim meni bir yaqin bir ozgina muhlatga yana dunyoga qaytarsang edi fa as-sadaqa bir molimni sadaqotlarni bersam edi va akum minas solihin solihlar jumlasidan bo'lsam edi deb aytganligini bayon qilyapti deb shu oyatni dalilga qilib qo'ygan ekanlar ya'ni zakotni bermagan ba'zi kishilar zakotga ishorat va akum minas solihin moli davlati bo'lib turib haj qilmagan odamlarga ham va solihin sodiq keladi degan ekanlar moli davlati bo'lib zakotini bermaganlar bir zakotini bersam bir dunyoga qaytarsang deb afsus yer ekan va akum minas solihin hajni qilib solihlar jumlasidan bo'lsam deb attan qilar ekan mana bu ikkoviga shu narsani tafsir qilishgan ekanlar gunoh kabiralarning oltinchisi biz aytib o'tdikki Ramazonda roza tutishlik islom farzlaridan birinchisi namoz bo'lsa, ikkinchisi zakot bo'lsa, uchinchisi Ramazonda roza tutish deydi. Ramazonda roza tutishlik farz amallardan. Bu farzga amal qilmagan kishi gunoh kabira qilgan bo'ladi. Gunoh kabiralarining 6-si Ramazon kunlarida roza tutmaslikdir. Uzursiz bu, ya'ni biror uzri bo'lsa mustasno bundan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر iymon keltirgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo Ramazon sharifda roza tutishlikni farz qilganligini bayon qilyapti. Bu farzni bajarmagan kishi gunoh kabira amalini qilgan bo'ladi. Imom Buxoriy va Imom Muslimning hadis to'plamlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Buniyal islamu ala khamsin: shahadati an la ilaha illalloh va anna Muhammadar rasululloh va iqomis salati va ita'iz zakati va hajjil bayti va savmi ramazon." La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohga guvohlik berish, islomning 5 ta farzining bittasi, namozni barpo qilish, zakotni o'tashlik, Baytullohda haj qilishlik, rivoyatda avvalda kelganlari ham bor Baytullohni haj qilishlik va savmi Ramazon, Ramazonda roza tutishlik. Mana bu 5 ta farzning bittasi Ramazonda roza tutishlik. Kimda kim Ramazoni sharifda rozani tutmagan bo'lsa, gunohi kabira qilgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo buning kafforatini qasdan ro'zani ochgan kishilarni 2 oy paydarpay ro'za tutishlik bilan buni kafforatini to'lashlikka buyurdi. Bu 2 oy paydarpay ro'za tutishlik bilan ham ba'zi bir rivoyat qilingan asarlar bilan u Ramazoni sharifdagi ajr baribir unga barobar bo'lmaydi deyilgan. Shuning uchun Ramazon sharifdagi roza tutishlik bu ulug' farzlardan. Ramazon sharifdagi rozani tark qilishlik gunoh kabiralardandir. Ulamolar sanab o'tgan gunoh kabiralarning 6-chisi hisoblanadi. 7-gunoh gunoh kabira hajga qodir bo'lib turib hajni tark qilishlik. alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda valillahi alan nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila alloh subhanahu va taoloning odamlar ustida baytullohga haj qilishlik haqqi bordir Alloh qarz qilgan haqdir bu kim ya'ni hammaga emas yo'lga qodir bo'lishlikka yo'lga yo'l nima deb savol qilganlarda azzadu va rohila ya'ni yo'lga qodir bo'lishlik biror bir borishlikka bo'lgan markabu yetarli narsalar degan ekanlar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar fayanzuru kull man lahu jidatun va lam yahujja falyadribu alayhim al-jizyata wa ma hum muslimin. Men odamlarni shu shaharlarga jo'natishlikni maqsad qilaman. va davlati bo'lgan kishilarni bir tekshirishsa, haj qilmagan bo'lsa, ularga soliq solishlikka, soliqni kimga solinadi? Musulmon bo'lmagan, musulmon diyorida yashayotgan kishilarga solinadi. Ularga soliq solishlikka buyruq qilmoqchi bo'laman. Ular meni e'tiqodimda musulmon emas degan ekanlar. Imom Tirmiziy va Imom Bayhaqi Haris rivoyatlari asosida keltirilgan hadis sharifda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki man malaka zadan va rohilatan tuballighuhu hajja baytillahil harom va lam yahujja fala alayhi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan وذلك لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا kim zotga ya'ni yo'lga borib kelishlikka qodir bo'lsa rohila markablarga ham qodir bo'lsa baytullohil haromga borib haj qilib kelishlikka yetkazadigan shu molga ega bo'lsa haj qilmasa u endi ixtiyor o'zida xohlasin yahudiy bo'lib o'lsin xohlasin nasroniy bo'lib o'lsin shuning uchun baytullohni haj qilishlikni farz qilinganki bu ham baytullohni haj qilmaslik molda ham osiy bo'ladi molini hajga sarf qilmasligi bilan badani bilan ham bormaganligi uchun badandagi ham gunoh kabiraga kiradi gunoh 8-inchisi uququl validayn ota onaga osiy bo'lishlik alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda va qado robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana Rabbis o'zigagina ibodatga hukm qildi. Faqat Allohni o'zigagina ibodat qilishlikka buyurdi. Ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Mana bu oyat birodarlar yakka Allohga bo'lgan ibodatdan keyin bevosita ota-onaga yaxshilik qilishlikka Alloh buyurdi. Sura Bani Isroilda إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما agar sizni oldingizda deb o'g'lonlarga xitob qilyapti alloh taolo ulug' yoshga ikkovlardan bittasi yo ikkovlari yetgan bo'lsa odatda har kimga ulug' yoshda ota onasini topishlik nasib bo'lavermaydi Shuning uchun ham Qur'oni Karimda ahaduhuma muqaddam bo'layotgan bo'lsa kerak, vallohu alam. Ko'proq insonga bittalarini qarigan vaqtda topishlik nasib bo'ladi. Yo'inki ikkovlarini qarigan vaqtida topishlik imkoniyati bo'lib, Alloh shuni nasib qilsa, fala taqul lahumā uffin va la tanhirhumā. Uff kalimasi inson malolat charchagan vaqtida og'zidan ixtiyor kelib chiqadi. Maslahat bilan chiqmaydi bu kalima. Bir bu safar ufti demaydi ishga. Buni xohlasa ham, xohlamasa ham o'zidan beixtiyor bu kalima chiqib ketib qoladi. Shunda boshqacha surat chiqmaydi. Xoh o'zbek bo'lsin, xoh boshqa millat bo'lsin, qaysi kalima bo'lsa ham bu narsa o'zining ixtiyoridan tashqari chiqib ketadi. Qur'oni Karimning bu iborasi juda diqqat et. Ya'ni ixtiyordan tashqari ham og'izdan odatda bu doim chiqavermaydi. Xursandlik vaqtida bir uf deyishlik uchun kuch kerak bo'ladi, birodarlar. Ana shu nihoyatda bir malolat bo'lganda, ota-onasini oldida doim odob saqlab yurgan odamning charchagan vaqtida ham bu kalima chiqib ketmaydi, lekin nihoyat darajada bir qiyin soatda bu kalima chiqib ketib qolishligi mumkin. Mana shu narsani Alloh subhanahu va taolo bizni yaratgan va bizning yaxshiroq biladi, chunki yaratuvchi o'zining yaratganini yaxshi biladi. Shu oxirgi ixtiyordan tashqari chiqib ketadigan, bu go'yonki bu narsa to'satdan chiqib ketib qoladigan narsani ham fala taqullahuma uffin. Uffin deming demayapti Alloh taolo. Lekin lahuma ota-onangizga uffin deming deyapti. uf kalimasini ota onaga aytmang deyapti mana bu narsa juda bizga bir diqqat beradigan kalima birodarlar chunki moddiy falsafada ulg'aygan yoshlarga bu narsa begona gap birodar chunki moddiy falsafa bu moddiy falsafalarning rahbarlari oila islom oila ya'ni hayotda bir qoloqlik deb e'tibor olgan Chunki oila insonning dunyo qarashini faqat oilasini o'ylaydigan qilib qo'yadi deb tushuntirgan. Shunday botil najas falsafa bilan hukm surdi uzoq vaqtlar. Shuning uchun boshqa ajnabiy xalqlarning ta'siri musulmon xalqlarga ham kirib keldi. Boshqa ajnabiy xalqlarning ko'rsangiz, ota-onalardan ko'ra xorroq toifa yo'q birodarlar. Eng xor bo'lgan kishilar ota-onasidir. Mana bu narsa bizning musulmon xalqlarga ham kirib keldi. Nima uchun? Ular moddiy falsafani soyasida o'sishdi. Shuning uchun ham bu ta'sirotlardan musulmonlar pok bo'lmoqlari kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida, abadiy kalomida ota-onaga uf, ya'ni ixtiyordan tashqari nihoyat darajada charchab qolgan vaqtida beixtiyor chiqib ketadigan uf kalimasini aytishlikdan man qilyapti. ولا تنهرهما وأما السائل فلا تنهر so'rovchiga zajr qilmang deyapti alloh taolo vadduha surasida so'rovchi odam sizdan so'rab kelgan vaqtida sizga malol kelatga zajr qilib mana bu zajr demak va kalimasidan biz bilamizki ota ona bizdan ko'p narsa so'rab qolishligi mumkin ya'ni bu degan so'z bizga bergan narsasining ming minglardan birini so'rab qolishligi mumkin bizga bergan vaqtida nihoyatda muhabbat bilan bergan narsasini xijolat bo'lib bir so'rab qolishligi mumkin bizga berayotgan vaqtida nihoyat darajada muhabbat bilan ixlos bilan shu hatto hayotini berishlikka tayyor bo'lgan ammo biz berayotgan vaqtda berib turmasam o'tib ketib qolmasin degan fikr bilan beramiz haqiqatda ham bolalarning ota onaga muruvvati agar shu men topganimda berib qolmasam o'tib ketadi demak ozroq muddat bu berish muddatim degan narsani bilib turib beramiz biz ammo bizga bergan vaqtida bizning ulg'ayishimiz va bizning kamol topishligimiz hech bir xursand bo'lmaydigan narsaga xursand bo'laveradi masalan hamma qiyinchiliklar bilan o'zining uxlamasdan va boshqa qiyinchiliklarni boshdan kechirayotganligini esga olmasdan turib shu tandurust bo'lib qolganimizga bu o'zi hech narsa emas birodarlar aslida xursand nima uchun tandurust o'syapti shunda sail bo'lgan kalimada va amma saila fala tanhar oyatidan shu mazmundan vala tanharhuma ota onani zajr qilmang dedi demak ko'proq bu zajr suol qilgan vaqtida lekin hozirdachi berib turgan vaqtida ham ota onaga muruvvat qilinadigan yoshda bo'lsak ham ota ona bizga berib turgan narsasining ozligiga zajr qilib hozir Mana bu narsa hozir birodarlar shunday holatda bo'lib qolindi. Bu narsa moddiy falsafaning ajnabiy millatlarning bizga ta'sirini kirib kelganidir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ko'p ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Farzandga yaxshilik qilishlikka buyurmadi. Chunki ota-ona farzandga yaxshilik qilishlikka buyurishlikka hojati yo'q edi. buyursa ham buyurmasa ham qilaveradigan tabiatni berib qo'ydi ammo farzand bo'lsa ota onani esdan chiqarib qo'yadi u ham farzandini o'ylaydida ota onani esdan chiqarib qo'yadi shuning uchun alloh taolo tezda esiga solib turdiki ota onaga yaxshilik qilishlikka ya'ni nihoyatda karim ulug' so'zlar bilan kitob qiling shuning uchun muloyim so'zlarga tafsir qilingan faqat layyinan emas layyinan latifan ham muloyim ham lutflik shunday so'zlar bilan xitob qilishlikka alloh taolo buyurdi xorlik qanotini ota onangizga past qiling doim tavozu bilan xitob qilishlikka alloh taolo buyurdi va doim ikkovlarini o'zingni rahmatingdan mahrum qilmagin xuddi menga rahmlari kelgandek sening ham ota onamga rahming kelsin deb duo qilishlikka buyurdi qaysi bu kalimani kama kama degan kalima kelmadi kof tashbihni kama bu tarafdan biz ota onalar nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerakki qur'oni karim bir ajib bir ibora bilanki meni go'dayligimda tarbiya qilishganlardek ya'ni go'daylikda tarbiya qilish farzandni farzandga rahm qilishlikdir go'daylik vaqtida tarbiya qilmaslik farzandga rahmsizlik ekanligi ishora bo'lyapti odamzod nasihat qiladi lekin go'daylik vaqtida tarbiya qilishlikka ota onalarni alloh taolo buyuryapti va farzandiga rahm qilgan otalar deyapti ota onalar deyapti qur'oni karimda alloh taolo anishkurli valivalidayk o'ziganing ne'matlariga shukur qilishlik bilan ota onaga shukur qilishlikni yonma yon zikr qildi abdulloh ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki uch oyat uch narsa bilan juftlab yonma yon zikr qilingan degan ekanlar shariki bo'lmasa bittasi maqbul bo'lmaydi bittasi rasul ollohga itoat qilinglar rasuliga itoat qilinglar agar bir kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga itoat qilmasdan ollohga itoat qilaman desa u itoat qabul bo'lmaydi ikkovi yonma yon zikr qilindi olloh rasuliga bo'lgan itoat yonma yon zikr qilindi ikkinchisi namozni barpo qilinglar zakotni o'tanglar zakotni o'tamaslik namozni qabul bo'lmasligiga ishoradir uchinchisi anishkurli valivalidayk olloh o'zini kalomida menga shukur qilgin ey inson va ota onangga shukur qilgin dedi ikkovi shukurni yonma yon zikr qilindi alloh subhanahu va taologa shukr qilsa-yu, ota onaga shukr qila olmasa, Alloh uni shukrni qabul olmaydi. undan tashqari ota onasiga shukr bildira olmagan odam Allohga shukr yashkurin nasa lam yashkurilloh. odamlarga shukr qila olmagan odam Allohga ham shukr qila olmaydi. ota onaga shukr qila olmagan odam Allohga shukr qila olmasligi aniq bo'lib qoladi demak ota onaga oq ya'ni osiy bo'lishlik gunohi kabiralardandir. Alloh subhanahu va taolo bu ota-onaga osiy bo'lishlik bu shirkni yanida al-ishroku billahi va uququl validayn deb Allohga shirk keltirishlik eng katta gunohlardan bittasi, ikkinchisi ota-onaga osiy bo'lish deb zikr qilingan. Hozirgi vaqtda islomni hayotda tatbiq qilishlikni xohlamasdan ota-onalarning qadrini bildiradigan yoshlar haqidagi tarbiya haqida so'z otayotgan kishilar hayalparast kishilardir. Islomning buyruqlarini hammasini qilmasdan ota-onaga yaxshilik qiladigan avlodni yetishtirish haqida o'ylayotgan odamlar bular mutlaqo bu harakatlari bekor ketadi. narasi arabi in va Ey sahroyi sen Ka'baga ketaman deyapsan-u, bu ketayotgan yo'ling Turkistondan chiqib boradi, Ka'baga ketayotgan yo'l. de. Ya'ni ota-onalarga yaxshilik qiladigan avlodni yetishtiraman deyotgan odam islomni hayotdan chetlatib turib, islomning hukmlarini qilmasdan turib, Ka'ba ketyapman deb Turkistonga ketayotgan odamdek degan bu. Shuni bilib qo'yishimiz kerak. Bu oshpazlik, oshpaz montpazlik qilgan vaqtida birovning yigirma tiyin puliga biz chiqqanday gap bu hech qachon bu islomni hukmlarini qilinmagan hayotda ota onalarning qadrini biladigan avlod yetishib chiqmaydi birodarlar uchta duo ijobatdir la shakka fihinna bunda shak shubha yo'q degan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar da'vatul mazlum mazlumning duosi va da'vatul musafir musofirning duosi va da'vatul validi ala valadihi otaning ya'ni ota onaning farzandiga bo'lgan duosi bu duolar ijobatligida shak shubha yo'q degan ekan avvalgi darsimizda aytgandek amri ma'ruf nahi munkar bo'lib yurgan jamiyatda ijobat bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga o'zlarining go'dak farzandi haqida husumat qilib kelishdi. Shunda bu kishi aytdiki, bu farzand meniki dedi. Men otasiman dedi. Ayol aytdiki, bu meni farzandim. Bu men qiynalib buni ko'tarib yurganman va qiynalib buni ko'rganman va 2 yil to'la buni ko'ksimdan ovqatlantirganman. Dedi. rasululloh sallallohu alayhi vasallam taban onalariga farzandni hukm qildi ya'ni bir judolik bo'lib farzand o'rtada bitta farzand kelishmovchilik bo'lgan vaqtda onaga berdilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishi o'kishining oldlariga keldilarda man ahaqqun nasi minni bi husni suhbati yaxshi suhbatimga odamlarni ichida eng haqli odam kim dedi? shunda ummuka dedilar oning dedilar summa man keyin kim dedilar ummuka oning dedilar qola summa man keyinchi deb uchinchi so'raganlarda ham ummuka oning dedilar summa man to'rtinchisida savol qilganlarda abuka dedilar dadang dedilar summal aqrabu fal aqrab ya'ni keyin yaqin qarindoshlaring dedilar shuning uchun ham mana bu onaning haqqini otadan uch barobar ko'p qilib tayin qildilar Savol bo'ladiki, shariatga zid bo'lgan buyruqlarga buyursa nima qilamiz degan savol bo'ladi. La ta'ata li makhluqin fi Ammo itoat qilmaslikka bo'lmasa nimalar kiradi degan savol bo'ladi. Ba'zi bir kishilardan huququl validayn ota-onaga osiy bo'lishlik nima deb savol qilinganda javob bergan ekanlar. هو إذا أقسم عليه أبوه أو أمه لم يبر قسمهما agar otasi yo onasi biror bir qasam ichib shu ishni shunday qilaman desa qilolmay qolsa ya'ni shar'iy buyruq bo'lgan biror bir molni shu yo'lda sadaqat qilaman deb qasam ichib shunday qilgan bo'lsa farzandi shuni bajarib qo'ygin desa bajarib qo'ymasa osiy bo'lgan bo'ladi degan ikkinchisi biror bir buyruqqa takror aytamiz shariatga muvofiq bo'lgan buyruqqa buyursa buyruqlarga itoat qilmaydi mana bu ham huquq deyilgan ekan agar bir narsa so'rashsa bermaslik ham osiylik degan ekan agar bir narsani omonat qo'yishsa xiyonat qilishlik ham osiylik degan ekan mana bu narsalar kiradi deb shunday javob berilgan hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh yo'lida jihad qilishlikni talab qilgan ota-onasi bor bo'lgan kishiga ota-oning haqqida jihad qil degan ekanlar. Ya'ni ota-onangni butun buyruqlarni bajarishlik bilan qiynal degan ekanlar. Albatta bu zuruflar sharoitiga qarab aytgan ekanlar. Ota-onaning shunchalik roziligini topishlikka buyurgan ekanlar. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan imom termiziy rivoyat qilgan hadis sharifda ridollohi fi ridol validayni va sahatullohi fi sahatil validayni Allohning rizosi ota-onaning rizosida, Allohning g'azabi ota-onaning g'azabi sababli vujudga keladi degan ekan. Gunoh kabiralarning 9-si Alloh buyurgan qarindoshlardan aloqani uzishlik. Istaidu billah vattaqulloha allazi tasaaluna bihi val arham. Ya'ni Allohdan qo'rqinglar va qarindoshlardan aloqani uzishlikdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqinglar va qarindoshlariki Alloh buyurganida aloqa qilishlikka, mana bulardan aloqalarni uzishlikdan qo'rqinglar. Alloh o'zining Allohdan qo'rqinglar degan kalimaga atf qilinyapti val arhamni. Va yana Alloh buyurgan qarindoshlardan aloqani uzishlik Allohning la'natiga sazovor qiladigan amal ekanligiga Qur'oni Karimdagi mana bu oyat dalolat qiladi. Fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum va a'ma absarahum. Yerda buzgunchilik qilishlikka Allohning buyrug'idan burilsanglar, yerda buzgunchilik qilishlikka boshlaysizlar va qarindoshlar bilan aloqani uzishlikni boshlaysizlar. Allohning buyrug'iga bo'ysunmaslikning belgilarining asosiylaridan ikkitasi yerda buzg'unchilik qilish. Fasod fasod tarqatishlik bu Allohning buyrug'idan bosh tortishlik belgi bo'lsa, ikkinchisi Alloh buyurgan qarindoshlar bilan aloqani uzishlik. Alloh bu buzg'unchi qilganlik qilgan va Alloh buyurgan qarindoshlardan aloqani uzgan kishilarni Alloh la'nat qilgan kishilar deyapti. Fa asammahum Alloh kar qilgan kishilar va ana absarahum ko'zlarini ko'r qilgan kishilar shulardir deyapti Alloh. Alloh taolo o'zini bandalarini maqtayotgan oyatlarda vallazina yufuna ahdillahi va la yanquduna al-misaq والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب Allohga bergan ahdlarga vafo qilgan kishilar deb o'zining bandalarini maqtayapti. Ahdi paymonlarini buzmagan kishilar odamlar o'rtasidagi misoqlarini va Alloh aloqa qilinishlikka buyurgan kishilar bilan aloqa bog'laganlar va Robbilaridan qo'rqib yomon oqibatdagi hisoblardan jahannamdagi qiyomat kuni bo'ladigan hisoblardan qo'rqqan kishilar deb o'zining bandalarini maqtayapti. Bu o'zi Alloh aloqa bog'lashlikka buyurgan qarindoshlardan aloqani uzgan kishilarni fosiqlar deb boshqa oyatlardan keltiryapti. Imom Buxoriy va Imom Muslim jami sahiylarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki la yadkhulul jannata qati'ur rahimin Alloh buyurgan qarindoshlardan aloqasini uzgan kishilar jannatga kirmaydi dedi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Kim Allohga qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, Alloh buyurgan qarindoshlari bilan aloqada bo'lsin dedilar. Aloqada bo'lishlikning ma'nosi nima ekan? hadis shariflarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan so'z bunga dalolat qiladi sizdan bir xabar olsa siz ham xabar olib qo'ysangiz bu vosil deyilmaydi aloqa bog'lagan kishi deyilmaydi ular bordi keldi qilmasa bu bordi keldi qilgan kishini aloqa bog'lagan kishi deyilar ekan bu yerda albatta ba'zi bir savollar bo'ladiki men umumiy javob berib qo'yaman shariatga zid bo'lgan ishlar qilsa bular bilan aloqa qilishligimiz qanday bo'ladi deb shariatga zid ish qilgan vaqtda mutlaqo bu narsadan aloqangizni uzing sizni aloqaga buyuruvchi shariat birodarlar bu shariat sizni aloqa qilishlikka buyurishlik qatorida mast qiluvchi ichimlikni ichmaslikka buyurgan shariat man qilgan narsalardan o'zini tiyishlikka buyurgan. Boshqalar tiyilmasa, u majlislarda ishtirok etmaslikka ham buyurgan shariatdir, birodarlar. Bu narsa o'z öz o'zidan hammaga ma'lum bo'lganligi uchun shuning uchun Qur'oni Karim qarindoshlaring, tug'ishganlaring bilan aloqa qil deb buyurayotgani yo'q. Alloh aloqa qilishlikka buyurgan qarindoshlar bilan buyruq qilishlikka buyuryapti. Oyatlarning hamma iborasi shunga dalolat qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu suhbat qilishlardan ilgari Alloh buyurgan qarindoshlardan aloqasini uzgan kishilar meni suhbatimda o'tirmasin. Hozir uni haqida har xil qattiq gaplarni gapiraman der ekan. Chiqib ketsin der ekanlar. Suhbatlarda Alloh buyurgan qarindoshlar bilan aloqa qilishlikdan aloqa qilmay yurgan qati'ur rahimni chiqib ketishlikka buyruq qilar ekanlar. Shunda savol qilinganda nima uchun shunday qilasiz deganlarda javob aytgan ekanlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganmanki Allohning rahmati bir jamoaga tushmaydiki u jamoani ichida Alloh buyurgan qarindoshlardan aloqasini uzib yurgan odam bo'lsa bu jamoaga Allohning rahmati tushmaydi shuning uchun chiqib ketib tursin der ekanlar inshaalloh mana gunoh kabiralarni darsini davom ettiramiz Alloh subhanahu va taolo gunoh kabiralardan saqlasin. Hadis shariflarda bu mana bayon qilingan gunoh kabiralarni hammasini dalillar bilan keltirishlikka harakat qilyapmiz. Mana Abdulloh ibn Abbos aytganlarki, la saghirata ma'al israr va la kabirata ma'al istighfar. Bir odam gunoh kabira qilgan bo'lsa, qattiq tavba qilib shundan voz kechgan bo'lsa, uni gunoh kabirasi bor deyilmaydi. Ammo bir odamning gunoh sag'irasi bo'lsa, kichkina gunohi bo'lsa-yu, a bu kichkina gunohda deb davomli qilayotgan bo'lsa, uni kichkina gunoh deyilmaydi, katta gunoh bo'ladi. Xo'p, yerda ba'zan bir savollar bo'pti. Qur'oni Karim o'qilgandan keyin sadaqallohul azim kalimasini o'qib qo'ysa, bu qanaqa degan savol bo'pti. Sadaqallohul azim Alloh to'g'ri aytdi degan so'z. Buni sahobalardan bu ish sabit bo'lgan emas. omi odamlar, ilmsiz odamlar eshitganda buni ham oyatdan deb gumon qilib qolishadi. Shuning uchun aytilmaganligi ma'qul, chunki sobit ekan emas. buda ba'zi nomlar to'g'risida so'rabdi. Biz nomlar to'g'risida ko'p aytganmiz, lekin shaxsan bir nomni so'rabdi. Shohsanam deb qo'ysa bo'lardi. Sonam deb butta aytadi birodarlar. Arab tilida. Shoh forscha. Butlarni podshosi degan bo'ladi bo'lmaydi tahajjud namozini jahriy o'qisa bo'ladimi, bo'lmaydimi debdi. Tahajjud namozini jahriy tovush bilan, ya'ni o'qisa bo'laveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iqtido qilgan Abdulloh ibn Abbos sura Baqara, sura Oli Imron o'qiganliklarni rivoyat qilganlar, albatta shuni eshitganliklar uchun rivoyat qilganlar. Shu dalolat qiladiki, albatta jahriya qilib o'qisa bo'ladi. Burada iqtido qilib o'qisa ham bo'laveradi juda. Birodarlar, innamal mu'minuna ikhwa bir hadis bor ekan debdilar oyat va hadisdi buni to'g'ri o'zi oyat deb yozib qo'yibdi hadisi bor izohlab bering dedilar buni endi izohlab o'tirishimizga o'rinlarda izohlaganmiz lekin buni qisqacha ma'nosi shuki amallar niyatlar e'tibor bilan bo'ladi masalan bir kishi ikkitadan bir xil amal qilaveradiyu lekin shu amaldan niyati ikki xil Shunda bittasi ajr oladi, ikkinchisi xuddi shu amalni qilib gunohkor bo'la oladi yomon niyat bilan. Misol qilayotganimizda bir odam kasblik, kasb qilib shunda halol kasb qilib, tamoq qilay. shun bilan o'zini e, nafaqa lozim bo'lgan kishilarga shu kasbni qilay deb pul topyapti. Bu odam halol kasb qilib, farzandlarini ta'lim bermoqchi, shu niyatiga yarasha qilayotgan kasbi ibodat bo'laveradi. Bir odam shu xuddi kasbni qilyapti. pulni topishlikdan bir shu pul tushsa mast qiluvchi ichimlik olib ichmoqchi yoki bitta ikkita ulfatini chaqirib shu mast qiluvchi ichimlik ichmoqchi yoki shu bilan bir qimor o'ynamoqchi pul topsa yoki bu shu bilan bir shariatga zid bo'lgan uslubda to'y o'tkazmoqchi shuni har bir kasb qilsa yiynasini sanchiganiga biqiniga yiyna sanchayotgandek gap bo'laveradi ya'ni gunohi bo'lgan amallar niyatlar bilan deganni ma'nosi qazo qadar haqida savol bo'ldi. Bu savolga hozir bir javob berish vaqti emas bu narsani. Bu ko'proq vaqtni talab qiladi. Qazo qadar haqidagi ba'zi hozirgi harf bilan yozilgan kitoblarni ko'p o'qilmasin birodarlar. Ular qazo qadarni aqllarga moslashlikka harakat qilib yozgan kitoblardir. Alloh taolo bizga ilmning hammasini bergan emas. Bizga ozgina ilm berilgan. biz qazo qadar haqida bu narsa haqida inshaalloh o'zini vaqtida tushuntirib o'tamiz lekin aqlga hammamizni to'g'ri keladigan qilishlikka harakat qilish nafslarga zid bo'ladigan ma'nolar bilan bu xatardir birodarlar lekin qazo qadarga biz iymon keltiramiz bu haqdagi aytilgan narsalarni misoli shuki qazo qadar haqida ko'p bahs yuritishlik noto'g'ri birodarlar biz hamma narsani bilmaymiz hech qachon qazo haqidagi bahsni misoli shunga o'xshaydiki, Abu Hanifa rahimahulloh aytganlar. Oftobning nuri kuchli bo'lib turgan vaqtda oftobga qarab bir qarashliging senga foyda qiladi. Doim qarab shuni tekshirishga urinishliging ko'zingni borgan sari ko'rmaydigan qilib boraveradi. Tushunarlimi? U ba'zi u inson o'zini aqliga to'g'rilayman deb hamma narsani urinishlik Bu durust emas, birodarlar. Inshaalloh o'zini o'rnidan bo'ladi. Hozirgi darsimiz bizni gunoh kabiralar haqida ketayotganligi uchun biz darsimizni o'zini o'rnidan boqamiz. Bu o'zicha har bir narsani siz aqlingizga to'g'ri keladigan bo'lishiga harakat qilishlik bu zalolat, birodarlar. Qalb taskin topgidek miqdorda bilish kerak degan e'tirof bo'lsa, biz Muhammad alayhissalom tarafidan kelgan so'zga qalbingiz taskin topadi. agar taslim topmasa biz u kishini muhammadu rasululloh deb tan olganimizni ma'nosini bo'ladi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم وفقنا لما فيه رضاك وجنبنا مما فيه سخطك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك فمن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين